Mūžīgs aizsācējs Ik viens meklētājs ir aizsācējs, tas, kurš ir ceļa sākumā. Aizsācējs ir cilvēks, kuram piemīt iekšējs pamudinājums augt ar vien lielākā dievišķībā, apgaismībā un piepildījumā. Brīdī, kad vēlēsieties nemitīgu izaugsmi, jūs kļūsiet par mūžīgu aizsācēju. Rītausma ir jaunas dienas sākums – Tā simbolizē cerību, apgaismību un pilnību. Ikdienu rītausma spēlē sākuma lomu. Tā sāk savu ceļojumu ar pirmo blāzmu un noslēdz to bezgalīgajā saulē. Ja varat just, ka visa jūsu būtne, augums, vitāls, prāts, sirds un dvēsele pārstāv austošo rītausmu, tad spēsiet vienmēr saglabāt sevī mūžīgā pirmatklājēja garu. Ikdiena mums jājūt, ka paveiksim kaut ko jaunu. Ikdienu mēs pavirzīsimies soli tālāk. Mēs varēsim sevi pārspēt vien rodot un saglabājot prieku. Ja atklāsiet savu prieku un saglabāsiet to, jums ālež būs spēks iet vēl vienu soli tālāk. Lai mans prāts ik rītu iemanto cerības ausmas, mirdzumu, skaistumu.